المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا وبعد Prošli suboti smo spomenuli nekoliko mesela, a od najvažnijih stvari, znači ono oko čega smo se zadržali na, na samom kraju, jeste i pitanja boravka u sredinama gdje žive mušnici, nevjernici i života, mi bi rekli, stanovanja i života sa mušnicima. Pa smo naveli dokaze, znači kuranske ajete spomenuli koji upućuju na to da je zabranjeno stanovati i živiti sa mušnicima. A onda hadith Rasula sallallahu alaihi wa sallam koji isto tako upućuju na to, znači nedvosmisleno i direktno. A onda smo pročitali i neke fetve učenjaka koji govore o tome. Kakav je propis onoga ko boravi i živi sa mušicima? Pa ćemo samo ukratko reći, još jednom ponoviti. Onaj ko stanuje, boravi i živi sa mušicima, nije griješan ako je mustadaf, ako je potlačen i nemoćan i ne zna puta, je tako? I ne može da ode iz te sredine, a želio bi otići. I volio bi napustiti mušljike i živiti sa muslimanima, ali ne zna, niti može. E takav nije griješan. Kakav još nije griješan? Nije griješan i onaj koji živi među mušljicima, i može otići, ali on živi među njima i ispoljava svoju vjeru. Ispoljava svoju vjeru. Otvoreno im mušnicima kaže, vi ste mušnici, to što radite to je širk. Osporava im to i kaže, ja sam na tevhidu. No, tako, ja vjerujem u Allaha smanu atjara tako i samo njemu i bade čini i tako. E, takav isto može, znači, nije mu grijeh u tom slučaju. Svi ostali su griješni. A oni čiji boravak među mušicama ih navede da na kraju nagnu prema njima, da sakriju svoj din, da ih se uplaše, da sa njima izađu u borbu protiv muslimana, takvi, šta, na kraju izlaze sasvim iz dina i postaju murteri. Pa znači, oni koji borave među mušicima mogu biti da nisu griješni, ili su griješni, ili su najgora kategorija zbog tog boravka bili iskušani i sasvim otpali od vjere. Sasvim otpali od vjere, odnosno postali murteri zbog toga. E to smo spomenuli prošli put. Danas uz Allahovu pomoć ćemo govoriti ovdje, znači, pitanje šta je to darul daru širk, odnosno daru harb, koje je to mjesto? Čafirsko mjesto. Kako bi mi rekli? Kako izgleda to Čafirsko mjesto? Odnosno, nevjednička država, šta je to? I kakav je vađev muslimana prema tako mjesto, odnosno prema takvoj državi? Prema takvoj državi. Pa kaže, ako postane širk i ono što ide uz širk, šta ide uz širk? Grijesi, zinalog, alkohol, kamata, kocka, je tako? Sve to ide. Ako širk i ono što je vezano za širk, što prati širk od novotarija, je tako, isto tako? Novotarije idu uvijek uz širk. Ako to rašireno u nekom mjestu, ako je raširen širk, i sve ono što ide u širku neko mjesto i ako se sudi i poziva nečemu drugom mimo kitava i sunneta znači dobro zapamtite ako se sudi i poziva nečemu drugom mimo Kur'ana i sunneta ta, to mjesto postaje mjesto kufra i širka po iđmau ovde kaže po iđmau svih učenjaka. Znači, nema razilaženja kod toga. Nema razilaženja kod toga. Znači, kad postoje jedno mjesto, mjesto širka i kufra, kad postoje mjesto nevjerničko mjesto, država nevjernička, kad se raširi širk i ono što ide uz širk od novotarija i kad se bude sudilo i pozivalo nečemu drugom mimo Korana i sunnet. Mimo Kur'ana i sunnet. Pa kaže čitav Kur'an upućuje na to. Zbog toga je vađib muslimanima je tako da se odreknu da se odreknu i da ospore kafirima njihovu zavlodu. A ako ne mogu, onda moraju takva mjesta da napuste. Vađib mi je da napuste. Pa kaže ših Hamed bin Atik Hamad bin Atik Hamad bin Atik rahimahullah je preselio 1301. godine po Hiđi Tako, ako je sad 1429. znači preselio je prije 20, 128 godine tako, od prilike tad je preselio E, za vrijeme njegovog života raspravljao je sa nekim ljudima šta je sa stanovnicima Mekke i sa, šta je sa samom Mekom. Ovo je Ibrat. Znači, prije 128 godina raspravljalo se šta je sa stanovnicima Mekke i šta je sa samom Mekom. Jel, kakav je njihov propis? pa kaže, odgovorio je sljedećim riječima. Prvo je spomenuo ajet, kalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, inna kentara alimul hakim, uzvišen si ti, gospodaru naš, a mi ništa ne znam, ne znam osim onoga čemu se nas ti podučio, ti si onaj koji sve zna i ti si mudar. Alekum salam. Ovo su znači ovo ajet, ovo su meleci odgovorili Allah subhanahu wa ta'ala ovim, ovim riječima, jel tako, kad je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adema, pa im rekao, hajde sad vi, onaj, recite imena ovih stvari. Tako? Pa kaže dalje odgovor. Kaže mu za Allahovu pomoć, tražeći od njega, znači, pomoć Allah subhanahu wa ta'ala je poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam tevhidom i to je vjera svih vjerovjesnika a suština tog tevhida jeste šehadet la ilaha illallah ono što se podrazumije u sebi la ilaha illallah a la ilaha illallah podrazumijeva da se ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala da je Allah subhanahu wa ta'ala taj kome se ibadet čini i da se nikome drugom ibada čini. A suština tog ibadeta je dova. Isto tako od ibadeta je i strah i nada i oslonac i pokajanje i klanje kurbana i obavljanje namaza i brojne su druge vrste ibadeta. I ovo je prvi dio značenja šehadeta. Šta? Da se samo Allahu ibadet čini. Svi ibadeti se čine samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I drugi, druga stvar, znači, da bi ibadet bio ispravan, da bi se zvalo to ibadetom, jeste, znači, ovo prvo da se čini samo Allahu, a drugo, šta je drugo? Da se čini onako kako je to objasnio Rasul sallallahu alaihi ve sellem. A to je pokornost Rasulu sallallahu alaihi ve sellem u onome što je naredio, u onome što je presudio, u krupnim i sitnim stvarima i veličanje njegovog šerijata i poštovanje njegovog šerijata. Pokornost njegovim propisima u osnovama vjere, ali isto tako i u njenim ogra, ograncima. Isto tako i u njenim ograncima. Pa znači, prva osnova La ilaha illallah negira šta? Širk. A druga osnova Muhammedur Rasulullah negira šta? Novotarije. A druga osnova negira novotarije. Znači, Prva osnova je la ilaha illallah, negira širk. Druga osnova negira novotari. Pa kaže, kad se ostvare ova, ove dvije osnove, je tako? Dijelom, znanjem i pozivom tome. Znači, kad se ostvare ove dvije stvari, kad se ostvari la ilaha illallah i Muhammedu Rasulullah, znanjem, dijelom i pozivanjem tome, E to je onda vjera stanovnika tog mjesta. Onda su oni na toj vjeri. Znači to je onda mjesto šta? Islamsko. Muslimansko. Znači kad budu to radili, kad budu radili po tome i budu tome pozivali i budu prijateljevali sa onim koji su na toj vjeri, i budu se neprijateljski postavljali prema onome koji je protiv toga. Je tako? Protiv la ilaha illallah ili je protiv Muhammedu Rasulullah. Je tako? Hoće širk ili hoće novatarije, je tako? Onda su oni muvehidi. Onda su oni na tevhidu. Ti ljudi, ti stanovnici, oni su muvehidi. Međutim, kaže da ako je širk proširen, I ako se dove upućuju u Kabi ili Mekamo Ibrahimu, znači on sad govori, pitanje je postavljeno naš očem o Mekki i stanovnicima Mekki. I ovo je bio uvod. Prvo objasni sa čim je, šta je vjera svih poslanika bila? Šta? La ilaha illallah, je li tako? Vjera svih poslanika. Allah je subhanahu wa ta'ala poslao Muhammeda sallallahu alaihi sallam sa istom tom vjerom la ilaha illallah. Je tako? E sad kad je poslije tog uvoda kaže a kad se počnu dove upućivati Kaabi, a ne Allahu, gospodaru Kaabi, i kamo Ibrahimu, je tako? I kad se budu dozivali poslanici i dobri ljudi, njima se bude dova činila. I kad se raširi ono što ide uz širk, što prati širk od zinaluka kamati i raznovrsni zulom i nepravda, i kad se suneti odbaci, iza leđa i rašire se na i zavlude i bude se sudilo onako kako sude nepravedni vladari i namjesnici mušvic nepravedni vladari i namjesnici mušvic i bude se pozivalo nečemu drugom mimo Kur'ana i sunneta i ovo postane opšte poznato u nekom mjestu niko ne sumnja da će biti presuđeno ili rečeno za ovako mjesto da je to mjesto kufra i širka. Pogotovo ako su njegovi stanovnici neprijateljski nastrojeni prema muvehidima i nastoje da ih unište i da ih nestane. I da ih protjeraju iz islamskih zemaka kaže, ako želiš da uspostavimo dokaz za ovo što ti go, što govori, jel tako, onda ćeš naći da čitav Kur'an, je jel tako, govori, je dokaz, čitav Kur'an upućuje na to i sva ulema je se složila oko toga i to je opšte poznata stvar u ovoj vjeri svakom učenjaku. Šta sad on reče za Meku? Nastavljamo da kaže. A neki kažu, ovo što ste spomenuli, ovaj širk, to čine samo ovi koji dođu sa strane u Meku. Koji dođu sa strane u Meku. A ne čine to sami stanovnici Meke. Prvo će mu se reći, ovo je, kaže, oholost. Ili neznanje o stanju Meke. Ovaj ko ovo kaže, ili ohol, pa negira, ili ne zna stanje u Meke. A zna se, kaže, opšte je poznato da u ovim stvarima koje smo spomenuli, upućivanju dove Kaabi, Mekamu, Ibrahimu, dobrim ljudima i poslanicima u Mekki, znači da ovi koji dođu sa strane Uteme samo slijede stanovnike Mekki. Da oni Uteme samo slijede stanovnike Mekki. I to je svima, kaže, poznato. Druga stvar, znači, govori se o situaciji otprilike, je tako, prije 120, 130, 140 godina šta je bilo u Mekki. Je tako? Kaže, drugo, ako je ovo po, opšte poznato, je tako? Ili ako je istina to što vi kažete, zašto onda vi krijete u Mekki svoj tevhid? Ovo je čudna stvar, kaže. Kako to da je, stanovnici Mekke ne čine ove, ove stvari od širka, pa zašto krijete onda svoj tevhid u svojoj Mekke, u svom mjestu? I niste u mogućnosti da jasno izjasnite svoju vjeru. I zašto krijete svoj namaz? Je tako? I svoje dove. Zašto to krijete onda ako ste na tevhidu? Zato što znate njihovo neprijateljstvo, je tako? I kako oni mrze ovaj din. Ko? Stanovnici Mekije. Znate za njihovo neprijateljstvo. I znate kako mrze onoga ko, ko je na Tevhidu. Ko neće da uputi dovu Kaabi i Mekamu Ibrahimu, ni jednom poslaniku, ni jednom Evlije, ni jednom od kaburova shaba koji su bili u Mekiji. Pa kako kaže neko onda može biti po tom pitanju zbunjen i da mu nije jasno. Kaže, zamisli, kada bi neko od vas u Mekki ustao i rekao onome ko upućuje dovu Kaabi i Mekamu Ibrahimu ili upućuje dovu Muhammedu sallallahu alaihi wasallam ili nekome od ashaba i kad bi mu rekao, osporio mu to i rekao nemoj da dove upućuješ nikome mimo Allaha ili kad mu rekao ti si sad mušrik zato što upućuješ dovu nekome mimo Allaha šta misliš Šta bi mu radili? Šta misliš da bi ga pustili? Da bi ga ostavili? Ha? Zna onaj ko ovo govori, je tako, ko se suprostavlja ovome što mi kažemo, je tako? Da on nije na teuhidu, tako? Ili, je tako, nek, nek zna onaj ko tako govori da on sam nije na teuhidu i da ne zna šta je teuhidu i da nije uspostavio vjeru Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Šta misliš kad bi neko došao tim u Mekki tad i rekao da tako ostavite se onaj ostavite se te vjere i srušite kubeta na kaburojima je tako, turbeta na kaburojima srušite to sve i nije vam dozvoljeno da dobijete ikome osim Allahu subhanahu wa ta'ala šta misliš kaže bili se zadovoljili da mu urade ono što su Kureši uradili Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ne bi se ni sa tim zadovoljili, nego bi još gore sa njim uradili. Još gore bi sa njim uradili kad bi to neko došao tako i njima rekao. E tako je stanje bilo. Znači, kaže Šehamed bin Atik, tad u njegovo vrijeme dok ovo piše ovu, Kaže, kad bi neko došao u Meku i tako im osporio, ne smijete dobu upoćivati nikom ima Allaha i tako im to, nazvo im to širkom i osporio im to, kaže, ne bi se zadovoljili, jel tako, dok mu ne bi uradili ono što su Kureši radili Muhammedu sallallahu s.a.s. I još gore od toga, ne bi ga ostavili. Pa kaže, ako je Meka, ako je Meka darul islam, zašto ih onda pozivamo u islam? I zašto im naređujemo da sruše kubeta i turbeta? I zašto im naređujemo da se prođu širka? Ako je meka zemlja islama, ili tako, ako je darul islam. Zašto im to sve naređujemo? I da se ostavi sve, svega onoga što ide u širku od novotarija i od grijeha, velike grijeha ako vas se zavarava to, dalje kaže, ako vas zavarava to što oni klanjaju, ili obavljaju hač, ili poste i dijeli sadaku, pa razmislite o stvari iz početka. Pazite ovo sad. Kaže, ako vas bunje to što oni klanjaju, poste i hač obavljaju i dijeli sadaku, onda razmislite o čitavoj stvari iz početka. A to je da je Tevhid u Mekiju uspostavio ko? Svojom davom Ismail ibn Ibrahim el Khalil alaihim salam. Je tako? Odnosno Ibrahim alaihim salam ostavio sina Ismaila i odate Tevhid u Mekiju, je tako? Sa njim je se gradio Kaabu, je tako? I on je ostao u Mekiju Tevhid i stanovnici Mekke bili su na tevhidu dugo vremena. Je tako? Zatim se među njima raširio širk sebebom koga? Amr ibn Luhajja. Pratite li? Možda previše sporo, ne volja previše sporo ni previše brzo. Znači, a, znači razmislite o stvari iz početka. Ako vas sad zbunje što oni klanjaju i postoje tu, Razmišljate iz početka. Pa od, iz početka je bio Tevhid u Mekke, jel tako? Od vremena Ibrahima, a.s. njegovog sina Ismaila, jel tako? I stanovnici su bili na Tevhidu, jel tako? A onda se među njima razir, raširio širk sebebom Amr ibn ibn Luhaja. Ovdje treba napomenuti da Amr ibn Luhaj nije bio u Mekki bilo ko. Neki čoban. A. Ili neki ne znam, tamo pekar ili ne, bio najugledniji čovjek u Meki. Bio prvak Meki. Amr ibn Taj. Njegovim sebem bi se raširio širk. E tako i danas. Ne treba očekivati da će širk raširiti s neke druge strane, nego opet od prvaka i od najuglednijih ljudi i od ljudi u koje ljudi šta? Ostali imaju najviše povjerenje povjerenja, odatle ti se zabluda raširiti. I tako će krenuti. Pa kaže njegovim sebevom. I postali su mošice. I tako je Meka, nakon što je bila zemlja Tevhida i nakon što su njeni stanovnici bile na Tevhidu, postala zemlja u širka. Je tako? Iako su sa njima ostali, šta? Brojni propisi koje im je ostavio ko? Ismail a.s. Sva ta dobroća. Znači oni, onog trenutka kad je Amr ibn Lohaj došao iz Šama i donio Hubela, je tako? Da ga stavi kraj Kabe, da njemu i bade čini. Jesu tad stanovnici Mekije se složili, sjeli i rekli, nećemo mi više slijediti Ismaila, ali i selam, njegovu vjeru smo zanegirali, hoćemo sad neku novu vjeru, je tako bilo? Nije. Oni su i dalje vjerovali šta? Da oni slijede Ibrahima a.s. Oni i dalje vjeruju da su na vjeri Ismaila a.s. Samo eto što su uz tu vjeru, uz te propise, uz sve ono što su zapamtili i što im se s koljena na koljena prenijelo od Ismaila a.s. uz to, eto Amr ibn Luhaju im je donio još i, i jednog kipa pored Kjave da stavio. Tako je to za njih bilo. Razumite, vraću? I dalje su oni šta? Ostala vjera Ismaila sa njima. I dalje su oni hađe obavljali. I dalje dijelili sadaku, jel tako? I druge ibadete mimo hađa su obavljali, jel tako bilo? Pa je li to šta pomoglo? Ili su od tog trenutka bili mušici? Svatate, vraću? Znači i ovi danas kad počnu širk čin, džaba što su prije toga bili na tevahidu. Ali od tog trenutka više nisu, od tog trenutka su mušnici. Kao što i oni prvi koji su bili na tevahidu, kad su počeli bada činiti hubelu, je tako gotovo? A i dalje su zadržali od sa propise vjere koje su zapamtili, prenijeli od Ismaila i Sala. I kaže, vjerovatno ste čuli, je jel tako, za stihove Abdul Mutalliba. O čem se ovdje radi? Gdje on iskreno upućuje dovu Allah subhanahu wa ta'ala. To su stihovi kad je, šta? Abraha došao sa slonovima. Godini slona, kad je se rodi Rasul sallallahu alaihi sallam, je tako? Došao je hoće da sruši kjab. I kad Kureši nisu imali nikakve snage ni moći da se odupru, šta je Abdul Mutalib se uhvatio za halku na vratima kjabe, i počeo mu u stihovima dobu upućivati, je tako? I kaže ovdje stihovi ti koji su prenešeni Ja rabbi la arđu lahum sivake O gospodaru ne nadam se protiv njih znači ne imam nade ni u kog protiv njih osim tebe tako kaže doziva Allah subhanahu wa ta'ala Ja rabbi temna minhum hamake O gospodaru spriječi ih ili zaštiti od njih ono što je, što je pod tvojom zaštitom. A poznato je da je haram, zove se haram za sveto mjesto zato što je zaštićen. Allah ga subhanahu wa ta'ala štiti. Je tako? I zaštitit će ga i od dađala i tako dalje. Pa kaže zaštiti od njih o gospodar zaštiti od njih ono što, ti, što je pod tvojom zaštitom. إن عدو البيت من عداك امنعهم أي يخربوا فناك onaj koji je neprijatelj tvojoj kući, tvoj je neprijatelj i tako dalje. Znači u kući je dovu šta iskreno i direktno Allahu subhanahu wa ta'ala, Abdul Mutallib. Je tako? Iako je to vrijeme kad je Abdul Mutallib, mi kažemo vrijeme šta fetri, fetri vrijeme kad je znači nestalo tragova posla, poslanstva, je li tako? A kaže niko se od nas, je li tako, ne, tekfiri, uh, ne dvoumi oko tekfira Abdul Mutalib, je li tako? Niko ne sumnja da on bio mušik. Ni od, ni od nas kaže, a ni od, ni od vas. Međutim, mi vidimo da je širk mnogi ljudi danas veći od širka Abdul Mutalibovog i Kurešijata. Kaže, čak što bih, sad je objasnio jednu stvar, šta? Napravio paralelu, je tako? Došao je Muhammed sallallahu alaihi sallam, pa su ljudi bili na tevhidu u Mekki i Mekka je bila kolijevka tevhida i krenuo je tevhid odatle, je tako? I sad se ljudi zbunjuju, kako tu sad da odjednom to bude mjesto širka i kufra? Je tako? Pa kaže, i prije toga je bilo mjesto tevhida, kad je bio Ismail a.s. jel tako i pozivao tevhidu i ostali su ljudi na tevhidu ali poslije su bili na na širku i kad je došao Muhammed sallallahu s.a.s. oko čega su oni sa njim svađali oko čega oko slijedjenja Ibrahima oni kažu mi slijedimo Ibrahima ti si došao sa novom vjerom jel tako bilo mi slijedimo Ismaila ti si došao sa novom vjerom Razumite obraću? Isto kao danas. Kad im se pozovu u islam, šta će reći? Mi smo muslimani, vi ste tu neku novu vjeru izmislili. Na isti način. Ali isto tako kaže, je tako, nemoj da vas bunje, ovi koji su rekli da slijede Ismaila i oni su obavljali neke propise vjere, ostalo, ostalo im zapamtili, ali su to, usto učinili širk. Kao i ovi danas što, koji postoji klanjaju, a čine širk i hađ obavljaju, nisu više na teuhidu. Nisu više na teuhidu. E sad navodi jednu drugu paralelu. To je jedna paralela. Paralela znači oni koji su slijedili Ismaira a.s. i oni koji slijedili Muhammeda s.a.s. Ali još jedna paralela. Kaže, pogledajte, prije još toga tako svi stanovnici zemlje poslije Adama a.s. svi njegovi potomci živjeli su na teuhidu deset stoljeća. Je tako? Još prije toga se takve stvari dešavale. Kako? Poslije Adama, ali i selam, svi njegovi potomci deset stoljeća su živjeli na tevhidu, sve dok se među njima nije desilo pretjerivanju pogledu do, dobrih ljudi i onda su njima počeli do, da ibadet čine i učinili su širk. Je tako? I šta je se onda desilo? Allah subhanahu wa ta'ala im poslao nu, Nuh, ali i da ih pozove u tevhid. Znači, tu se stalno događa. To se stalno događa. Još od samog početka, od Adem Ali i Selam, ostali su iza njega žive na Teuhidu. Pa su onda poslije skrenuli i učinili širk. Pa je došao Nuh Ali i Selam, pa i pozvao Teuhidu. Je tako? Pa su ostali iza njega živjeli na Teuhidu. Pa su skrenuli, pa je Allah Svano Tehla slao poslanike da i non stop opominju. Pa gledaj, kaže, kako Allah Svano Tehla o njima govori kako govori o Huda a.s. da ih je pozivao da čine ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala. Pa oni se sa Hudom nisu raspravljali treba li ibadet činit ili ne treba. Ovo je jako bitno. Ovo jako bitno. Mnogi ljudi to ne mogu danas da dokući. Znači nije bilo rasprave treba li ibadet činit ili ne treba. Sa Hudom a.s. Sa Salihom a.s. Sa Lutom a.s. Sa sa Švajbom ali i sa Jel bilo rasprave treba li Ibadet činiti ne treba? Nije. Nego je sva rasprava bila da se ibadet čini samo Allahu. Oni su ibadet činili, ali uz Allaha još nekome nekome drugom. Isto tako i Ibrahim a.s. Ničemu drugom nije pozivao nego da se ibadet čini samo Allahu. Znači nije op, o, otpor kod njihovog naroda bio neće da ibadeta čine. Nije. Oni su ibada činili, ali ne samo Allahu, nego još nekome pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa sve ovo kaže kad se bereš, onda se na kraju može zaključiti, jel tako, ako se u nekom mjestu upućuju dove nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala i stanovnici ustraju na tome i još se brane, i još se bore, i još se neprijateljski postavi prema onome koji ih poziva u teuhid, i neće da se pokore kako da se ne kaže da to mjesto nije nevjerničko mjesto da to nije mjesto kufra makar se one ne pripisivali nekoj posebnoj e, nevjerničkoj vjeri je jel tako? nekoj drugoj vjeri mimo islama makar se pripisivali islamu jel tako? a pogotovo ako jel tako se odriču tevhida i neprijateljski se postavljaju prema muvehidima i kako ovde kaže i nazivaju ih havariđima ili ih tekfire, je tako? Nazivaju ih haridžijama i tekfire ih kako sve to, znači, a sve su ove stvari ovaj, prisutne bile kod stanovnika Meketa. I ovo je, kaže, općenito, općenita stvar. ovo je općenita stvar. A poslije toga kaže, znači šta je ovdje općenita stvar? Općenita stvar, općenit propis, znači sad uh, u globalu, taj širk prisutan i tako dalje. Ali kaže, ako hoćeš da vidimo još i neke pojedinačna pitanja vezana za stanovnike neke, pa kaže, onaj ko pomogne mušrike, je tako? I stane, pokori im se. I stane sa njima, time je učinio riddet dokaz za to su riječi uzvišenog innal ladina irtaddu ala adbarihim min ba'd ma tabayyana lahum ruhda ash-shaytan sawala lahum wa amla lahum dhalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazala Allah sanutiyukum fi ba'd al-amr wallahu ya'lam israrahum bitako dalje znači ajeti u suri Muhammed i zaista ovi ajeti ovi ajeti uzmite malo otvorite suru Muhammed i razmislite prvo što Allah subhanahu wa ta'ala kaže od kad počinje znači Ima ajete pri, ali ovdje kaže Efelaje tedebbarune l'Qur'ana ema ala kulubin akfaluha. Zašto ne razmišljaju o Kur'anu ili su na srcima katanci? Je tako? Ili su srca zapečećene? Pa Allah smano tela skreći pažnju na razmišljanje o Kur'anu, je tako? A onda idu ovi ajete. Oni koji se odmetnu od svoje vjere nakon što im uputa postane jasna. Subhanallah. Ovo su ti ajeti da se skameniš. Da se skameniš. Šta se dešava oko nas? Prvo, zašto ne razmisle o Kur'anu? A onda, oni koji se odmetnu nakon što im je uputa postala bila jasna. To je njima šetan ih zaveo, je tako? To, im je, to ih je šetan zaveo i on im je to nešto diktira, je tako? On im diktira te sad, nakon što im je postala jasna uputa, odmetli se za kim? Za šetan. Zašto je to bilo? Zašto su se poveli za šetanom i zašto su se odmetli? ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله to je zato što oni rekoše što su rekli onima koji mrze ono što je Allah objavio zašto? zato što su rekli onima koji mrze ono što je Allah objavio mi ćemo vas slijediti u nekim stvarima pokorit ćemo vam se u nekim stvarima u dijelu stvari. Senopijokom mi ćemo vam se pokoriti u nekim stvarima. Samo nekim. Senopijokom fi ba'bil amr. Samo u nekim stvarima. Wallahu ja'lamu israrahum. Allah zna njihove tajne dogovore. Pa ovo upućuje šta? Šta? Da i to što su im rekli slijedit ćemo vas i pokorit ćemo vas, vam se u nekim stvarima, da i to bilo tajno, nije bilo javno. Samo u nekim stvarima. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم pa kako će onda biti kad ih beleci budu usmrćivali i udarali ih po njihovim uh, E, e, licima i po njihovim šijama, je tako? E, to su te velike bi ennehumu tebeu ma ashat Allahe wa kerihu ridvanehu. To je zato što su slijedili ono što je Allaha razljutilo i naljutilo. I bilo im je mrsko ono sa čim je Allah zadovoljan. La ilaha ima bio je mrzak džihad. Bilo je mrska hijdžra. Bilo je mrsko odricanje od mušrika. Bilo je mrsko. Slijedili su ono što je Allah naljutilo, a bilo je mrsko ono što je, u čemu je Allahov zadovoljstvo. Fa ahba pa amalom. Pa je Allah uništio njihova djela. Kome Allah uništi njegova djela, šta je on? Propo, kafir, mušrik. Jer Allah neće uništiti djela muslimanu, mu'minu. To su ajete. Znači, on sad navodi ove ajete u pitanju starolika Mekije. Zašto? Zato što se od njih deša desilo ovo, je li tako? Pa Allah smano tela zabranjuje prijateljanje sa židovim kršćanima. A onda kaže, u meni je te valjao minko fe inno minum, koji od vas uzme za prijatelje, oni od njih, oni njihov, oni sa njima i tako dalje. Znači, on s ovim završava ovu fetvu i ovim ajetima, znači, upozorava na ono što se, što se događa i da nema nikakve znači, dvojbe oko toga što je rekao tad za stanovnike Meki. Još tad. Još tad. I u ovome je veliki ibret za onoga ko hoće i vrati pouku da uzme. Veliki ivrat. Dobro. E, sljedeći pitanje uz Allahu pomoć, molim Allah, smano tela podari reket, da pročitamo još i ove neke fetve. Kaže, šta je sad objasnili smo daru kufr, širk, je tako? A e, šta je sad vađen prema učricima? šta je vađib muslimanima naspram mušlika? Kaže, vađib je borba protiv mušlika sve dok ne bude sva vjera Allahu. Znači, vađib je borba protiv mušlika sve dok ne bude sva vjera Allahu. Šta znači sva vjera Allahu? Dok ne bude, znači, Allahova vjera u potpunosti prihvaćena i legalna i usvojena. Sve dotad je borba. I sve dotad je vađi borba protiv mušlika. Dok se Allahova vjera u potpunosti ne prihvati i ne prizna i svi propisi ne, pri, ne prihvati. Kaže, vađi je borba protiv mušlika dok se ne ostave širka i dok ne budu sva svoja dijela i sve svoje ibadete činili samo Allahu subhanahu wa ta'ala i dok se ne budu držali Allahovih zakona i propisa. Ako to odbiju ili dio toga ako odbio Allahove zakone, ili dio zakona, nije sve, znači makar dio, vađib je borba protiv njih izma'an, po konsenzusu, znači svi su muslimani složni da je vađib borba protiv takvi. Zbog toga su Rasul sallallahu alaihi sallam i njegovi ashabi isukali svoje sablje džihada protiv mušlika. I borba sa mušicima traje je tako gdje god, gdje god je širk. Sve dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala i dok se ljudi ne obavežu i ne budu pridržavali Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Kaže ših Abdurrahman ibn Hasan rahimahullah Kaže uzvišeni, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Kaže u suri Anfal, borite se protiv njih dok ne nestane fitne. Znači, dok ne nestane širka i dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže uzvišeni faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuduhum ahsuruhum wa qudu lahum kull marsad. Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. U suri Tauba ubijajte mušrike gdje god ih nađete. Uzimajte i obkoljujte ih i pravite im zasjede na svakom mjestu. A ako se pokaju i obavljaju namazi daju zekjat, onda ih ostavite. Onda ih ostavite. Oslobodite im put. Pa je Allah spano wa ta'ala naredio da se vodi borbu protiv mušlika sve dok se ne pokaju. Od čega? Fe in tabu. Ako se pokaju, od čega? Od širka, je tako? I, kad, I dok ne budu ibadat iskreno činili samo Allah subhanahu wa ta'ala. I dok ne uspostavi namaz, ne budu davali zekat. Ako to odbiju, nastavlja se borba po iđma po iđma u sahihu znači u sahihu kod imama muslima rahimahullah da prenosi Ebu Hureyra radijallahu an od poslanika sallallahu alaihi sallam da kaže umirtu enu qatilan nase hatta ešhedu en la ilaha illallah ويؤمن بما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله naređeno da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče la ilaha illallah i dok ne povjeruju ono za čem sam došao pa kad to urade zaštitili su od mene svoje živote i svoje imetke osim sa pravom i slava. a račun će polagati pred Allahom subhanahu ta'ala Allah će im za račun svesti zatim ova dva sahiha od Ibn Umara radijallahu anhu da je rekao Rasul sallallahu alaihi wasallam naređeno mi je umirtu an uqatila nase hatta ješhedu an la ilaha illallah wa anu muhammada rasulallah wa yuqimu salavu i utu zaka u ovom hadithu spominje da posvjedoči la ilaha illallah muhammada rasulallah i da uspostavi namaz i daju zaka pa kad to urade onda su zaštitili od mene svoje živote i svoje imetke osim sa pravom islama ova dva haditha potpuno se slažu sa ajetom sure enfal, jel tako, borite se protiv njih dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa svi se učenjaci slažu da onaj ko kaže la ilaha illallah, a ne vjeruju u značenje la ilaha illallah i ne bude radio potom la ilaha illallah da se protiv njega nastavlja bor, borba, bez obzira što kaže la ilaha illallah. Jel tako? Dok ne bude radio po onome na što la ilaha illallah upući. A la ilaha illallah šta? Se sastoji od potvrde i negacije negacije. Prvo se negira da se ikom ibadet čini, a potvrđuje se da se ibadet čini samo Allah. Pa dok ne ostavi ibadet bilo kome mimo Allaha i ne bude ibadet činio samo Allahu, džaba što izgovorio, la ilaha ilallah. Kaže Ebu Suleiman al-Khattabi, rahimahullah, umirtu en uqatil nasi hata je kulu la ilaha ilallah. Naređeno je dio haditha, znači, pazite ovo, braći, dio haditha naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne kažu la ilaha illallah. Amrki. Naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne kažu la ilaha illallah. Protiv kojih ljudi? Ko su ovi ljudi protiv kojih mu je naređeno da se bori? Ko su to? Mušrici. Jesu to ehlul kitabije? Nisu što? Nije. Zašto? Zato što Ehlu Kitab je kažu la ilaha ilaha. <laughs> znači kad kaže se on naređeno da se bori protiv ljudi dok ne kažu la ilaha ilallah. Na kog se ovo odnosi, je tako? Misli se na one koji bade čine kipojima, a ne odnosi se na ehlu kitabije. Zašto? Zato što oni već kažu la ilaha illallah. Pa dobro, što je se Resul sallallahu alaihi sallam opet borio protiv Ehlul Kitabije? A, znači, nije samo to. Nego je ovo, znači, dok ne kažu la ilaha illallah, oni koji neće da kažu la ilaha illallah. Je tako? Na njih se odnosi. A ako ima oni koji kažu la ilaha illallah, a pored toga širk čine, onda se ne odnosi na njihovu. Protiv njih se i dalje voditi borba. Protiv njih će se i dalje voditi borba. Jeste li shvatili sad? Šta se želi reći? Da nije, znači nije. Ako bi tako bilo, onda protiv jehlu kitabija se ne bi vodila borba. Jer oni kažu da ilaha illallah. Nije. Ovo je borba dok ne kažu da ilaha illallah. Oni koji neće pravi otpor, neće da kažu da ilaha A oni koji kažu la ilaha illallah, a, protiv, a pored toga su opet mušnici, šta? Protiv njih se borba nastavlja radi širka, a nije radi la ilaha illallah. Nije radi izgovaranja la ilaha illallah, nego radi njihovog širka. Dobro. I sad govor u Leme, znači, koji potvrđi da nije dovoljno samo reći la ilaha illallah, nego moraju se sprovesti to la ilaha illallah u dijelu. Inače, borba se nastavlja nastavlja, jer onda nije izvršeno ono što je rečeno u ajetu, dok ne nestane širka i dok ne bude sva vjera Allahu, a nije sva vjera Allahu ako ljudi se poredaju i kažu la ilaha illa, jel sva vjera Allahu? Nije. Ima još, jel tako, mora biti sva vjera Allahu, mora se svi propisi prigaditi. Kaže šeho l'Islam kad je pitan za tatar, jel tako? Pitan za tatare. Zašto ovdje spominje tatare? Zato što mnogi za tatare kaže da su primili islam islam. A pogledajte, kaže šehhul islam imam tem je kad govori o njima, kaže svaka skupina koja se odupre da se pridržava, neće da se pridržava propisa islama, je li tako, vanjskih propisa islama, od ovih ljudi, misli se od Tatara ili bilo koji drugih ljudi, obavezna je borba protiv njih, sve dok se ne, ne budu pridržavali propisa islama. Makar usto izgovarali šehadet i makar se pridržavali neki propisa. Znači moraju se pridržavati svi propisi. Jel tako? Kao što je Ebu Bekr borio se sa svojim ashabima, sahabima i Alihim protiv koga? Protiv onih koji nisu dali ze? zekat. Iako su oni držali ostali propisa Islama. Ali je borba prila, bila povedena protiv njih. Pa kaže koja god se skupina odupri da obavlja pet dnevnih namaza ili post ili hađ ili neće da se pridržava zabranjenosti odnosno zaštićenosti tuđih života, je tako, i krvi, ili metaka, i neće da se drži, drži zabrane alkohola, ili kocke, ili žene, one koje su im zabranjene da se žene, je tako, ili neće da idu u džihad protiv nevjernika i tako dalje, od, od, neće da se pridržavaju vađiba ove vjere, ili neće da se ostave harama, koji, za koje nema niko opravdanje, je tako, da, da, da ih ostavi ili da ne zna za, za te stvari. Znači, poopšte poznate stvari onaj u ovoj vjeri, gdje pojedinac radi negacije tih stvari biva kafirom, jer tako, sve ove stvari koje smo spomenuli, ako neko zanegira da je to od vjere, šta će biti sa njim? Kafir, jel tako? Znači, u tom slučaju takve propise, ako neka skupina hoće, dogovori se da ostavi, jel tako, i bori se, neće da ispuni te propise, boreći se za to, je tako? Makar potvrđivala da je to od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne znam da ima razilaženje među učenjacima da se protiv njih vodi borba. I to borba znači nije kao borba protiv e, pobunjenika, nego borba kao protiv borba, e, borba protiv murtev i otpadnika od islama. Borba kao borbu protiv murteda i otpadnika od islama. E to je obaveza znači naspram mošrika. To je obaveza naspram mošrika. E sad ovdje ima još nekih fetvi znači. E, Šim Hamid ibn Abdullah znači fetva isto tako u tom, u, u tom znači kontekstu da je vađi boriti se protiv mušika sve dok ne bude sva vjera Allah subhanahu wa ta'ala i tako dalje znači zašto se vodi borba protiv mušika sve su ove fetve u nastavku svode na ovo što smo do sad rekli svode se na ovo što smo do sad rekli i uvijek se vraćamo na onaj isti hadith naređenim da se vodi, borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoće la ilaha illallah u raznim znači verzijama odnosno rivajetima tog tog hadisa u raznim verzijama i rivajetima tog hadisa uglavnom svodi se uvijek na isto na što da je vađe borbe protiv mušika sve dok se ne odreknu širka i dok ne prihvate Allahu vjeru u potpunosti a ne dijelimi dijelimično i šta još posebno skrećem pažnju znači na dijelove ovih ajeta, su, odnosno ove ajete iz sure Muhammed, pročitajte ih i vidite tamo posebno, znači, rekao se onima koji mrze ono što je Allah objavio, šta, slijedit ćemo vas, pokorit ćemo vam se samo u nekim stvarima. I time postavljaju se šta? Murted, jer kaže, oni koji se odmetno od vjere, nakon što im je uputa postala jasna, što su se odmetli od vjere, rekao se to, rekoše pokorit ćemo vam se u nekim stvarima. Popustit ćemo u nekim stvarima. Zato, znači, ove stvari treba naučiti, treba shvatiti i na ovo, na ovom vinu, na ovoj vjeri ustrajavati i ovoj vjeri pozivati. Ovoj vjeri, čistoj vjeri. Vjeri da, da se poziva Kur'anu i Sunnetu u smislu kompletnog i cjelokupnog preporoda. Znači da se ne poziva islamu u smislu ljudi ostavte se cigara, alkohola, je tako? Nemojte zinalog činiti i da se sa tim zadovolji. To nije kompletna dava. To nije kompletna dava. Znači mora dava da bude kompletna da se ljudi pozovu ljudi, ostavte se ovog širka i kufra, ostavte se ovog načina života, dajte da se prihvatimo Allahove vjeri i Allahovog šarijata i zakona. I da to uspostavimo na zemlji. E to je onda jedan kompletan preporud. Jer koga pozoveš tako i ko te tako čuje, on te onda razumije da ti pozivaš šta? Ne da se zatvore kafane ili da se nešto Jel tako? Ne. Da ga pozivaš u jedan jel tako? Daleko krupniji korak, daleko veći projekat, a to je jedno cijel, jedan cijelokupni preporod jel tako? I promjenu, jednu detaljnu, generalnu promjenu u cijelom društvu. To je davno. To je davno. E sad kad mi ovdje kad pričamo, jel tako, i kad se okrene oko sebe, i kad se ovako prebrojimo, je tako? Onda ove stvari izgledaju šta? Kod mnogih beznadežno, je tako? Izgledaju kao iluzija, je tako? Međutim, znajte da su ljudi na kufru i na dalaletu. na kufru i na dalaletu, bez upute od Allaha subhanahu wa ta'ala i bez nade u njegovu pomoć. Ljudi koji su bile na totalnoj zabludi, u najgorijim vrstama širka i kufra, da su sjedili na sličnim sjelima, nisu slično, <laughs> pogrišno reći sličnim, ali su sjedili u malim krugovima i govorili i zapijeli i radili i žetvovali se na tom putu. Zar nisu komunisti godinama bili proganjani i truhli po zatvore? Ali su podnijeli žrtvu i uspostavili komunizam. I izginuli za tu ideju. Za taj dalalec izginuli. I nije im bilo daleko da kažu kako će se to ostvariti. Ne, ne. Oni su suludo, mahnito hrlili i gurali to i na tom putu sve žrtvova dok se nisu izborili. Šta je onda sa nama? Šta je onda sa nama? Kako mi da, da ne kažem šta? Allahu nije teško da nas pomogne i da nas podrži. A ako nas iskuša i izginemo na tom putu, pa opet nismo izgubili. Nismo gubitnici. Nismo gubitnici. Spomenuo sam samo jedan primjer. A koliko je primjera kroz istoriju da su ljudi došli na ideju i onda tu ideju ostvarili. Onda kad su ozbiljno za toga stali. I neustrašivo krenuli tim putem. A nama ne treba ništa sa strane. Samo kad bi svoje kapacitete iskoristili, bilo bi nam dovoljno. Bilo bi nam dovoljno. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas ujedini na istinu. Amin. Da nas uputi u čestinu uputi. Amin.